Auscultu cae ripetu. Porzio dec hoc. Mi sidas en seggio, ce urba fontano. Rigardas sur plazzo la vivon serenan. Unuan de maio ni morgao jam festos. La arbo de maio jam flirtas en vento. La temperaturo hodiau agrablas ia prescau somera gi estas hodiau. Soifa mi estas sub sun radiado. Per mia biciclo mi heimen veturos. Si mordis la hundon, la hundo forcuris. La patro sin batis, cae tiam si ploris. Si vecis attenton per lauta criado. Ciu vi opinias che taugas la solvo? Li plovis aeron tra unu nas truo. Gemeloi visitis tre carain amicoin. En tiu hotelo tra noctis jam regio. Tre bonan mangiagion ricevis collego. Si iris al plagio, cae nagis en maro. El ligna barelo au vitra botelo, mi trincas la frescian bieron cun shaumo. Sur tablo attendis trincajoi cae pladoi. Ciu giuo au devo, jen grava demando al urbo Itala voyagis geedzoi. Complete shangigis la pens maniero. Transtonu salutoin al via patrino. Vercado de frasoi passigas la tempon. Ideoi el fluas el mia memoro miscias che mia metodo funccias. Gis pronas la menson cae levas humorum. Gi estu modelo por via vercado. Lautiu modelo vi povas exerci, paroli, ripeti, tre ofte, cae longe. Ciu individue ciucune en gruppo. Ni lernas pli bone paroli la lingvon. La cerbo acceptas la fraso in lau tacto, lau ritmo agrabla por niai oreloi. Auscultu mult foie, ripetu la fraso in. Ciu estas facile au ciu mal facile? ne pensu pritio tut simple parolu. Per ciu ripeto, vi en profundigios. La vortoi fixigios en via memoro. Activae clubanoi nun povas mem verci, la materialon por viae exerzoi do eblos electi la temo in mem stare. La via besono cae via plesuro. Laut legi la textoin ne estas problemo. Lernantoi en horo ripetos la frasoin. Cae same tre taugas alterne paroli jen foie parolas virino au viro. La lingua nivelo nun crescos constante, cae crescos la gioio paroli la lingvon. Tre oftai esprimoi, ne estu tro longai, exemple la vorto pri poshtelefono, gi estas tro longa por uso parola. Ni trovu mal longan esprimon por tio. Ni povas ja cerpi la anglan esprimon. Lau tio ni nomu la ilon celfono. Cai estas celfonoi por taipi messaggioin, cun bela ecrano, por surfi en reto. Citiuin in plei in play ofte ni usas por sendi tai pita in messaggio in tut monden gi servas nun kiel posch computiletto cun multae funzioi de pli granda frato gi povus nun eble nomigi comfono Ciutio por vi estas tauga propono?